บุ๊กทูหกสิบสองการตั้งคำถามหนึ่งเรียนมานักเรียนเรียนมากไหม生徒はよく勉強しますา ไม่ พวกเขาเรียนน้อยいいえあまり勉強しませんถาม質問คุณถามคำถามคุณครูบ่อยไหม先生によく質問しますかไม่ครับ ผมถามท่านไม่บ่อยいいえあまりしませんตอบกลับ คตเอช่วยตอบกลับด้วยครับคตอนาไซผมตอบกลับคตอมัสทำงาน働くเขากำลังทำงานอยู่ใช่ไหม彼は今仕事中ですかใช่ครับ เขากำลังทำงานอยู่ ええ、ちょうど働いています。まあ。来る。くんじゃまあまい。あなたたちは来ますかครับ、เรากำลัง จะ มา เร็วええ、すぐ行きます。อยู住む。คุณ อยู่ ใน เบอร์ลิน ใ ベルリンにお住まいですかครับผมอยู่ในเบอร์ลินええ、ベルリンに住んでいます。